السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم سلام السلام عليكم صلى الله عليه وسلم نكوسين pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumgoba Allah na fani katika fani za kisheria fani ambazo mtu akimakinika nazo anakuwa sio haba katika masuala ya kielimu bali atakuwa na uwezo wa kusoma vitabu na kuelewa kwa sababu ni fani ambazo zinampa mtu malaka ya mambo ya kielimu fani ambayo sisi nayo ni fani ya alqawaid fiqhiyya tawadi za kifikihi kitabu chetu ni mandhuma uh, alqawaid alfiqhiyya mandhuma ya alqawaid alfiqhiyya ya Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'a wiki iliyopita tulikuwa uh, tuko na bait ya 27 kadhalika bait 28 Leo tunaendelea na beti 29 na zile zikazofuata kulingana na wakati jinsi tutakavyotosha insha Allah subhanahu wa ta'ala. na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى معاجل المخلوق قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه طيب معاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه muajilu almahdhur mfanyaji wa haraka wa haramu mwenye kufanya haraka haramu kitu ambacho kimekatazwa kabla anihi kabla ya wakati wake kafanya haraka kitu ambacho kimekatazwa kabla ya wakati wake kadiba bil khusrani maa hirmani hakika amerudi na hasara pamoja na kunyimwa kadiba abil khusrani maa hirmani hakika amerudi kwa hasara pamoja na kunyimwa yani anakuwa amepata hasara lakini kadhalika anakuwa ananyimwa hicho ambacho yeye kakifanyia haraka yushiru an-nadhimu bihadha albayti ila qa'ida yushiru an-nadhimu بهذا البيت إلى قاعدة يشير الناظم بهذا albayti ila qaida من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه يشير الناظم بهذا البيت الى قاعده انا اشيريا الناظم الشيخ السعدي وهي بيتي kwenye kaida man istajala shay'an mwenye kufanya haraka ya kitu kabla awanihi kabla ya wakati wake uqiba bihrimanihi anaadhibiwa kwa kunyimwa hicho kitu man istajala shay'an mwenye kufanya haraka ya kitu mwenye kufanya haraka ya kupata kitu kabla awanihi kabla ya wakati wake ambao yeye anastahili kupata hicho kitu uqiba bihirmanihi anaadhibiwa kwa kunyimwa anaadhibiwa kwa kunyimwa hicho kitu anaadhibiwa kwa kukosa hicho kitu وذكرها ابن رجب الحنبلي في قواعده بلفظ وذكرها ابن رجب الحنبلي في قواعده بلفظ وذكرها ابن رجب الحنبلي في قواعده بلفظ وذكرها ابن رجب الحنبلي في قواعده بلفظ من تعجل حقه من تعجل حقه من تعجل حقه أو ما أبيح له أو ما أبيح له من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته قبل وقته من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم على وجه محرم على وجه محرم عوقب بحرمانه عوقب بحرمانه نعم سجه قاعده ابن رجب الحنبلي في قواعده ketika كتاب شادشه القواعد بلفظ ولفظه bilafzi wa lafzihi من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه من تعجل حقه mwenye kuharakisha haki yake mwenye kuharakisha kupata haki yake akawa na haraka kupata haki yake au ma ubiha lahu au kitu ambacho ni halali kwake au ma ubiha lahu au kitu ambacho kimehalalishwa kwake kabla waktihi kabla wakati wake kabla waktihi kabla wakati wake ala wajhin muharramin kwa njia ya haramu kwa sura ya haramu yani anaharakisha hiyo haki yake au hicho kitu ambacho ni halali kwake kwa njia ya haramu uqiba bihirmanihi anaadhibiwa kwa kunyimwa hicho kitu hapati ni kweli haki yake au ni kitu ambacho kimehalalishwa kwake lakini maadamu yeye a, anataka kukipata kwa njia ya uharamu isiyokuwa ya kisheria basi adhabu yake anayopewa ni kunyimwa hicho kitu muaji almahdhur fa'il وكتندو عجلة ولا اجله ولا اجله طلب حصول الشيء قبل اوانه ولا اجله طلب حصول الشيء قبل اوانه ولا اجله طلب حصول الشيء قبل اوانه والعجلة طلب حصول الشيء قبل أوانه وهي من الشيطان وهي من الشيطان وهي غير المسارعة وهي غير المسارعة لأن المسارعة لأن المسارعة لأن المسارعة هي السعي إلى عمل الشيء في أول وقته لأن المسارعة هي السعي إلى عمل الشيء في أول وقته لأن المسارعة هي السعي إلى عمل الشيء في أول وقته nini maana ya al-ajala talabu husuli shay'in qabla wali ni mtu kutaka upatikanaji wa kitu kabla ya wakati wake hiyo ndo al-ajala wa hiya min ash-shaytan na al-ajala tukana shaytan mtu anasema al-ajala tu min ash-shaytan al-ajala haraka ya mtu kutaka kupatikana kitu kabla ya wakati wake hii inatokana shaytani wa hiya ghairu al-musara'a lakini al-ajala sio al-musara'a al-ajala sio al-musara'a kwa hiyo al-ajala shay wal-musara'a shay لأن المسارعة وسباب المسارعة هي السعي إلى عمل الشيء ni mtu kufanya sa'i kuendea kufanya kitu fi awwal waqtihi mwanzo wa wakati wake mtu kufanya haraka kufanya kitu mwanzo wa wakati wake hiyo ndo almusara ama alajala ni mtu kutaka kupatikana kitu kabla ya wakati wake almusaraa ni mtu kufanya haraka kufanya kitu mwanzo ni mwanzo wa wakati hiyo ndo tofauti baina ya alajala na almusara ma maana hadhihi alqaida maana alqaida عدم الاستسلام للسبب المشروع عدم الاستسلام للسبب المشروع عدم الاستسلام للسبب المشروع وقصد تحصيل الشيء بغير سببه المشروع وقصد تحصيل الشيء بغير سببه المشروع عدم الاستسلام للسبب المشروع وقصد تحصيل الشيء بغير سببه المشروع عدم الاستسلام للسبب المشروع عدم الاستسلام للسبب المشروع وقصد تحصيل الشيء بغير سببه المشروع يعني mtu kuto kujisalimisha na sababu ya kisheria adabu lislamu ni sababu al-mashru' mtu kuto kujisalimisha na sababu ya sheria yani mtu kuto kusubiria sababu ya sheria wa kasru tahsili shay bighairi sababihi al-mashru' na kukusudia kupatikana kitu kwa sababu isiyokuwa ya kisheria bighairi sababihi al-mashru' kwa sababu ile isiyokuwa ya sheria yani mtu akashindwa kusubiria sababu ya sheria akakusudia hicho kitu kipatikane kwa sababu isiyokuwa ya ya kisheria hiyo ndio maana ya kaya hiyo ndio maana ya kaya yani mfano wake itakuja lakini mtu akaona huyu mzee bana na ana pesa nyingi sasa asije kufilisika hapa uh, ngakosa fungu sasa bora ni muondoe duniani nipate changu mapema kwa hiyo yeye anashindwa kusubiria sababu ya kisheria yani kusubiria yule mzee kufa katika hali ya kawaida yakawa mirathi ya kupata fungu kwa hiyo akaamua kumuua mapema ili apate chake mapema hali kisha kuwa hivyo huyu muuaji anakuwa uh, ananyimwa ananyimwa mirathi anakuwa ananyimwa mirathi adillatul qaida adillatul qaida الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث ليس لقاتل ميراث دليل الكwanza ni kauli صلى الله عليه وسلم ambayo mtume anasema laisa liqatilin mirath hana muuaji mirasi hana muuaji mirathi muuaji hana mirathi anayeua hana fungu katika mirathi والدليل الثاني سد الذرائع والدليل الثاني سد الذرائع سد الذرائع سد الذرائع kuziba vitu vya kupeleka katika mambo ya haramu sabdu dharai inatumika sana uh, mfano kwenye mambo ya siasa za sharia na mengineyo yani kitu kinakatazwa kwa sababu kwa, kutokataza hicho kitu inakuwa ni sababu ya watu kwenda kufanya uharibifu kwa hiyo kikawa ili watu wasifike katika uharibifu kwa miongoni mwa dalili ambazo zinatumika katika hii kaida ni saddu adh tayib amthila alqaida amthila alqaida mifano ya kaida amthila alqaida mifano ya kaida almithalu alawwal almithalu alawwal man talaqa zawjatahu wa huwa fi maradhin makhufin من طلق زوجته وهو في مرض مخوف من طلق زوجته وهو في مرض مخوف حتى لا ترث حتى لا ترث من طلق زوجته وهو في مرض مخوف حتى لا ترث حتى لا ترث ثم مات في العدة أو بعدها ثم مات في العدة أو بعدها ثم مات في العدة أو بعدها فإنها ترثه فإنها ترثه mfano wa kwanza man talaka zawjatahu wa huwa fi maradhin makhuf mwenye kumwacha mkewe hali ya kuwa yeye yuko katika maradhi ambayo ni nadira mtu kupona almaradhu almaquf ni yale maradhi ambayo nadira mtu kupona nadira mtu kupona yani asilimia nyingi nakuwa ni kufa tu kwa hiyo mtu aliyemwacha mkewe aliyekuwa yuko katika maradhi ya namna hii hata la taritha ile sirithi yani anamwacha uh, ili athirithi huyo mwanamke thumma mata bila iddati au baadaha kisha huyo mwenye kuacha akafa aliyekuwa mwanamke yuko katika eda au baada ya eda akafa aliyekuwa mwanamke yuko kwenye nini kwenye eda yani kama hiyo eda yenyewe itakuwa ni talaka tatu au baada au baada ya eda yani akafa baada ya eda baada ya kumwacha na eda yule mwanamke ikafa fa innaha uh, tarithuhu huyo mwanamke anamrithi kwa hiyo mwanamke anamrithi huyo mwanaume. Haya yatakuja kuzungumza vizuri tukaofika kwenye masala uh, ya talaka huko. Kwa hiyo alikuwa anakusudia mnyime kwa hiyo akawa na makusudio mabaya. Kwa hiyo yeye ananyimwa lile lengo lake alikusudia la kutaka yule mwanamke asipate kitu chochote kile kwa hiyo akifa aliyekuwa mwanamke yuko heda au baada ya heda huyu mwanamke anamrithi almithalu thani man katala muwarithahu lam yarith minhu shay'an man katala muwarithahu lam yarith minhu shay'an man katala muwarithahu lam yarith minhu shay'an mwenye kumuua yule uh, mrithi man katara waritha mwenye kumuua yule atakayemrithi lam yarith minhu shay'an hatorithi kwake chochote lam yarith minhu shay'an hatorithi kutoka kwake chochote kile maadamu yeye amemuua basi hana fungu katika mirathi المثال الثالث العبد المدبر العبد المدبر لو قتل سيده ليعتق العبد المدبر لو قتل سيده ليعتق ليعتق او انذا كوا ينقبل بي ليعتق ليعتق او ليعتق فانه لا يعتق فانه لا يعتق العبد المدبر المدبر لو قتل سيده ليعتق فانه لا يعتق mtumwa ambaye ni mudabbar almudabbar ni yule mtumwa ambaye bwana wake amesema kwamba mimi nikifa uh, uko huru yule anaitwa almudabbar au watumwa wametofautiana katika uh, hali tano yani wako watumwa wa sampuli tano kuna alqinnu ambaye ni mtumwa khalis alafu kuna almukatab yule ambaye bwana wake alimwandikia kwamba ukileta kitu fulani kwa muda kadhaa uko huru alafu kuna almubaadhu almubaadhu ni yule ambaye anamilikiwa na watu zaidi ya mmoja yani anamilikiwa na watu wawili au watatu na kuendelea wanaitwa almubaadhu alafu kuna almudabbar almudabbar ndio huyu ambaye bwana wake anasema kwamba mimi kifo wewe uko huru anaitwa almudabbar alafu kuna ummul walad kuna ummul walad ummul walad ni yule uh, kijakazi ambaye amefanyiwa kitendo cha ndoa na bwana wake kisha akabeba ujauzito akazaa mtoto kwa yule sayyid huyo anaitwa ummul walad kila mmoja katika hawa ana hukumu yake kila mmoja katika hawa ana hukumu yake kwa hiyo huyu mtumwa ambaye ni almudabbar lau katala sayyida ikiwa atamuua yule bwana wake bwana wake yeye amesema kwamba bwana mimi nikifa uko huru halafu yeye akaona kwamba hasa nikisubiria huyo mpaka alikufa mwenyewe huyo ah, nitaendelea kutumikia huu utumwa huu sasa la msingi ni lipi la msingi mimi ni muue mapema tu ili niwe huru al-abdul mudabbar mtumwa huyo ambaye ni mudabbar lau katala sayyidahu lau atamuua bwana wake liyutaka ili aachwe huru fa innahu la yutak haachwe huru haachwe huru kinachotarattabu ni nini ni yeye kuendelea kuwa mtumwa na atarithiwa na atarithiwa na wale watu ambao wana haki ya kumrithi yule aliyomuua kwa hawezi kuachwa المثال الرابع الرجل الذي لبس الحرير في الدنيا ولم يتب الرجل الذي لبس الحرير في الدنيا ولم يتب الرجل الذي لبس الحرير في الدنيا ولم يتب لا يلبسه في الآخرة لا يلبسه في الآخرة الرجل الذي لبس الحريرة في الدنيا mwanaume ambaye amevaa hariri duniani walam yatub na hajatubu kwa kile kitendo chake cha kuvaa hariri ni haramu kwa mwanaume kuvaa hariri yeye akavaa hariri na ikawa hajatubu mpaka anafikia hatua ya kufa kabla ya toba yake kutokana kuvaa kwake harir la yalbasuhu fil akhirah atovaa atovaa ah kwa hiyo hata kama ataingia peponi hata kama ataingia peponi hatovaa hatovaa hiyo hariri huko peponi yani kama ataingia peponi awaliyan bila ya kuadhibiwa hatovaa hiyo hariri peponi na kama atakuwa ameadhibiwa alafu baadaye akaingia pia hatovaa kwa sababu yeye kavaa katika dunia Allahumma idha taba isipokuwa akitubia kutokana kwa salati ya kuvaa hariri akatubia kabla ya kufa khalas wakati huo uh, atavaa huko akhira kwa sababu mtu mwenye kutubia kutokana na makosa yake ni kama yule ambaye hajafanya makosa المثال الخامس mfano wa tano man shariba al-khamra fi dunya man shariba al-khamra fi dunya illam yatub man shariba al-khamra fi dunya illam yatub لا يشربه في الآخرة لا يشربه في الآخرة من شرب الخمر في الدنيا إن لم يتب لا يشربه في الآخرة من شرب الخمر في الدنيا mwenye kunywa pombe duniani mwenye kunywa pombe duniani illa miato ikiwa hatotubia ikiwa hatotumia wa hilo kosa lake la kunywa pombe la yashrabu fil akhirah hatokunywa akhirah hatokunywa kwa akhirah hata kama ataingia peponi maadamu yeye amekunywa katika hii dunia na hajatubia ukiba bihrimani fil akhirah ataadhibiwa kwa kukosa hiyo pombe huko akhirah yani zile pombe za peponi hatokunywa kwa so, sababu tayari yeye amejifanyia njia mkato akanywa zake duniani kwa hiyo akhirah atakosa kwa hiyo atakunywa vitu vingine lakini pombe kama pombe no wayustathna min alqaida wayustathna min alqaida wayustathna min alqaida na inavuliwa kutoka kwenye kaida inavuliwa kutoka kwenye kaida awalan لو قتلت ام الولد سيدها عتقت لو قتلت ام الولد سيدها عتقت لو قتلت ام الولد سيدها عتقت لو اتوا ام الولد متاجا بقتل المنزية آه، أين ذا المنزية ام الولد ام الولد uh, law qatalat sayyidaha law atamuua bwana wake hata kati yeye atakuwa huru yeye atakuwa huru yeye atakuwa huru kwa yeye hataendelea kuwa mtumwa kwa vile tuko ni ummul walad kwa vile tuna ummul walad akimuua bwana wake yeye anakuwa huru المثال الثاني لأن الأمر الثاني الذي يستثنى من القاعدة jambo la pili au hali ya pili ambayo inavuliwa katika kaida almar'atu allati tashrabu ad-dawaa likay yanzila al-hayd almar'atu allati tashrabu ad-dawaa likay yanzila al-hayd almar'a allati tashrabu ad-dawaa likay ينزل الحيض حتى لا تصلي حتى لا تصلي المرأة التي تشرب الدواء لكي ينزل الحيض حتى لا تصلي لا تصلي مع الإثم لا تصلي مع الإثم المرأة التي تشرب الدواء mwanamke anayekunywa dawa المرأة التي تشرب الدواء mwanamke anayekunywa dawa likayanzila alhaidhu hata la tusalli ili hedhi itoke ile siswali anakunywa dawa ile hedhi itoke lengo lake asiswali tuko ndani ya hedhi lakini akaona uh, muda huu uliobaki mpaka kufikia kipindi cha kutoka na damu ya hedhi ni mwingi sasa na kipindi chenyewe kinachoingizana na sunna kazi fulani hivi ambayo ni kiswali swali itakuwa ni shida anifanyeje sasa akanywa dawa ili damu ya hedhi itoke mapema ili swali la tusalli ma al ismi hata swali pamoja na hata swali pamoja na madhambi yani tuweze kumwambia kwamba bwana wewe kwa vile umekunywa dawa kabla ya wakati wa hedhi haujafika pamoja na kwako hiyo damu inabidi uswali la hatusemi hivyo hapo swali hapo swali maadamu damu inatoka lakini pamoja na nini pamoja na madhambi wa thalitha kitu cha tatu au hali ya tatu au watatu ambaye anayevuliwa kutoka katika kaida man katwa rijlahu likai yusalli qa'idan من قطع رجله لكي يصلي قاعدا من قطع رجله لكي يصلي قاعدا جاز ان يصلي قاعدا مع الاثم جاز ان يصلي قاعدا مع الاثم من قطع رجله لكي يصلي قاعدا جاز ان يصلي قاعدا مع الاثم من قطع مغواك ili aswali aliyokuwa amekaa kaamua tu kukaa lengo lake aswali tu alikuwa amekaa alikata arijila ulekai yusalli ya qaida mwenye ukata mguu wake ili aswali aliyakuwa amekaa jaza an yusalli ya qaida inajuzu ya aswali aliyakuwa amekaa ma'al ismi pamoja na madhara pamoja na madhara inawezekana kusoma mguu mmoja hawezi tena na ashaukata ule mwingine kuambia swali wakati msimamo haiwezekani anafanyaje sasa ataswali aliyakuwa amekaa lakini pamoja na madhara rabia wanne ambaye anavuliwa kutoka kwenye kaida arrajul rajulu alladhi qatala almadina sio almadina mji la almadina yani asid almadinu kwa hiyo arrajulu alladhi qatala almadina arrajulu alladhi qatala almadina likay yahsula au likay yuhassila ala mali الرجل الذي قتل المدينه لكي يحصل على ماله حل الدين الرجل الذي قتل المدينه لكي يحصل على ماله حل الدين الرجل الذي قتل المدينه mtu ambaye amemuua ni mdai الرجل الذي قتل المدينه mtu ambaye amemuua ni mdai likayuhassil ala malihi ili apate mali yake mapema likayuhassil ala malihi ili apate mali yake mapema halla dayn uh, muda kulipa deni itakuwa umefika hilo deni inabidi lidipe atasema kwamba bwana kwa wewe umemuua hautolipo la ata uh, atapewa haki yake alafu kosa lile la kuua ndilo tukalobaki na baadaye atafanyiwa zile ahkamu zinazotatabu na habari za